Hemmäňizden çürim Allahu Tebaraka ve Teala'dan dileýän. Sure-i Lokmanyň tefsirinde 20-nji ve 21-nji aýatyň geçen jeresi aýdypdyk. Indi inşallah edamasyny 22-nji ve 23-nji ve 24-nji aýany bir jeresede aýdyp berjek. Aýalaryň özi bolsa şi Auzubillahi mineşşeytanirracim. Ýartylary bar. Ola bir kitaby ýok, bir hedaýatda dä, bir ylmy ýok. Gelipdi Fars Hudaýyň muridinde bir bähs etýele. Bulaň bähsleri hemmesi näme gumrahy jahalat. Her haçan olara aýtsaň sen şu Hudaýyň inderen zadyna, Hudaýyň şu pygamberleri iberen zadyna ynan. Şoň üsti bilen keple. Şoň içindäki aýdylýan zatlary aýt sen diýip aýdylanda ýok biz o gerekge. Biz ata-babamyzdan näme gelýän bolsa, biz şoň yzyna düşjek. Şeý diýip aýdypdy. Allatagala eger şeýtan şolary bir oda garşyn çagyrsa-da, şeýdip näme yzyna düşjekmiňiz diýip şeý diýip aýdypdy. Indi bir jeresede aýtýar, Wa men her bir adam ilki ýuslim teslim etse wejhehu özüni ýani öz ýüzüni ýani özüni diýdigi Indi bize öwürlip gelerler. Fenunebbiuhum pes o taýda biz olara habar bereris bima amilu şu eden işlerini, ýagny eden işlerini o ýerde biz öz gözleriniň öňünde getirip goýarys. Innallaha bi tahqiq Allah taala alimun bi zati sudur. Ýürekdäki zatlary hemmesini bilýändir Allah taala. Numattiuhum qalila biz olary azajyk bir hoş geçirderik, şu dünýäde azajyk bir ýaşaýyşda hoş geçirerler. Sümme naltarruhum ila azabin galiz, ondan soňra bir heý ora bir galiz, bir şedid bir azaba garşyn olar näme äkiderik diýip Allah Taala şeý diýip aýtýar. Insan şu dünýäde ýaşaýşynda öňünde iki däne ýol bar. Şuny biz Kabul etmeli. Ýöne biz kabul etmeli ki, şu arada bir ýoly ýok. Bir hatda miýany ýok sada. Ýa sen hak ýolda bolaryň, tamamy ýaşaýşyňda Hudaýa taslim bolup gezeriň, ýogsa-da batyl ýol. Ýani şu ikisiniň arasynda bir ýoly ýok ki, men hä bi onda gitjekkä, onda gitjekkä, men özüm başyma bir ortadan bir ýol bar, ony gideýin diýen gürrüň ýok. Biz belli etmeli, sefimizi belli etmeli ştada. Haýsy sefden? Ýagny Rabbanileň, Hudaýyň ýolunda bolanlaryň sefindemi? Ýa-da näme biz ýaňky gumrah we şeýtanyň serbazy bolanlaryň sefindemi? Şuny biz täýin etmeli, öz ýanymyzda özümiz oňuşmaly şuny. Men musulman diýip etdaa edip, yzyndan-da gelip Kurana, kitaba işim ýok, şu yslamyň bize buýurýan zadyna uýmajak bolsam, munda maňa peýda ýok. Ýagny men özüme musulman diýip iddia edenim bilen, o ýöne bärde kafirleň etýän işini men etmekligim bi bir adamlaň bir güldürýän zat. Bir hemagat şi, ahmaklyk şi. Bir wagtda diýe bir owliýalaň birine bir sataşypdyr diýe. Sen musulmanmy diýipdir. Onda alhamdulillah men musulman, onda aýdypdyr, musulmanlygyň näzire diýipdir. Men oglum ýanakmy seň musulmanlygyň diýipdir. O näzire? Onda men oglum mat ady Haletdi. Halet diýeni arap dilinde hemişegi diýdi, jawydan diýdi. Ahyr ýok diýdi. Ýöne düýn aýryldy oglum diýipdir. Seň musulmanlygyň men oglum ýanakmy? Oglumyň ady ýanakmy? Ýa ol peýdasy ýok, ol sagat ýöne at bolupdy, aňyrsynda bir mana bolmajak bolsa, o adyna Halet dakanyň peýdasy ýok, kyýamata çenli ýaşamajak bolsa. A ýöne bärde at laýlaýak. Musulman bolupda, musulmanlygym üstünde belli bolmajak bolsa, fakat etdaýa musulmany meni musulman etmeýär. Ýa şu Allatagala bize şu zady bildirjek bolýa. Adamly siz her iş edaň, her ýere gidiň, şu iki ýoldan haryç dälsiz. Ýani şu iki ýoldan başga ýoluňyz ýok. Şuny indi özüňiz belli ediň öz ýanyňyzda. Bellije zat dünýäni goýupdyr saňa bir neşana alamat hemmesi saňa aýdyp otyr. Keplemese-de, zabany kal bilen aýtmasa, zabany hal bilen aýdyp dur saňa. Şu dünýäň bir hudaýy ba, şo hudaý saňa bir beheshti teýýarlap goýupdyr, eger sen dogry gezseň. Şu dünýäň bir hudaýy ba, o hudaý bir jahannem teýýarlap goýupdyr, eger sen dogry gezmeseň. Hä, şu iki ýol bar şu. Hä, bir adam indi gelip-de, ylmyň Hedaýatyň, ýaňky aşkar etýän kitap Kuranyň yzyna düşmejek bolsa, ol adamy şeýtan ony azaşdyryp äkitýändir. Ýöne her bir adam, indi ştada şuny aýtýar ha. Her bir adam gelipde Hudaýa özüni teslim etse, teslim diýen näme? Teslim diýeni şu wagt bir esir adam, esir özünden bir Ygtyýary barmy men falan iş etjek diýip. Esir tutulypdyr-da, jeňde esir tutulypdyr şe. Indi men, aý, men ýok, bi bolmaýa, men bi zyndanda ýaşap bilmeýän. Ýok, men baý hotelde ýaşamaly. Men işim ýok, falan jüre nahar iýmeli. Men işim ýok, falan jüre werziçleri butada men hemme zadym teýýar bolup durmaly diýen bir gürrüň ýok esirde, ýok bu gürrüň. Sen esir. Ýagny biz wujudymyz esir Hudaýa. Hudaýyň esiri Hudaý bizi ýaradypdyr-da mahluk biz. Ýagny çe men şuny kabul edeýin çe etmäýin men bir mahluk Hudaýyň ýaradan zady. Ha şu ýaradan zadydygymy men tamamy zerri zerri wujudym kabul edip du. Men ýöne öz ýanymda özüm iddia edip otyryn men özüme eýne bir Hudaý ýok ýanak özüm bolsam bir özüm Hudaý ýanak men bir hemekara reýis ýanak bolup gezmekligim bolmaýar. Teslim musulman bolsaň teslim bol. Teslim diýeni özüňden ygtyýaryň bolmaly däl. Näme Hudaý diýse sen şon bilen bolmaly. Özüňden ygtyýaryň bolmaly däl. Hudaý näme buýran bolsa şony etmeli. Men özüm kelle kesmeli däl indi. Saňa bäş wagt namaz oky diýipdir okymaly. Aý näme diýýär, ahunjan diýýär, sen diýýär, o namaz okyp berenlerde görýek diýýär, her jüri iş edip be diýýär, millete hyýanat edip be, milletiň namysyny gözläp be, gulak kesip be, o be namaz okýanyň peýdasy ýok ki diýip aýt diýýärler, ýene sen namaz oky, o etýänlerini edip berme de, asjak gürrüň de, namazyňda oky, o etýänlerini edip berme, gulak kesme, sen namaz oky, gulak kesme, o goýy kesse kessin. Hä, sen namazyňy oky, hyýanat etme. Sen namazyňy oky, namysyny gözleme, merdumuň. Namaz oky, sadaka ber, o bermese bermesin. Hä, biz açyja gürrüň. Hudaý bize taýyn edip goýupdyr. Eý, bendäm, güne bäş wagt namaz bar boýnuňda. Ýylda bir aý arazam bardyr boýnuňda. Malyň nesaby ýetse, zekat bardyr boýnuňda. Güýjüň ýetse, ömrüňde bir gezek haç bardyr boýnuňda. Hä, şuny saňa taýyn edip goýupdyr. Şuňa indi sen özüňi täslim etýäňmi, etmeýäňmi? He, ýoluňy ştada näme sen belli etmeli. He, şu äwwelki guruhdan boljakmy ýa şu ikilenji Men ýuslim wejhehu li ilallah boljakmy? Kuranyň iki ýerinde ýuslim wejhehu bir ýerde lillahi gelýär, bir ýerde ilallahi gelýär. Lillahi diýen näme, ilallahi diýen näme? Muny muasyr bir geçen mufassyrlaryň biri Şeýh Muhammet Mutawally Şarawi diýen bir adam geçýär. Olakan bir ussatlaryň biri. O şeýle aýtýar tefsirinde, Lillahi diýeni Hudaý üçin diýip aýtýany o Hudaýa ýeten adam. Bir owliýa adamla Hudaýa ýetipdirler, olar tamam wujudlaryny Hudaýyň ýolunda goýupdyrlar diýýär. Ilallahi diýip durup tada, bu häzir ýoluň äwweline gelip geldi. Hudaýa garşyn ugrap barýar indi diýýär. Täze indi Hudaýa garşyn gadam ardyp ugrap gitjek bolýar. Hä sen indi şu tada äwwelki gadamyňy artjak bolaňda belli etmeli şuny. Şuny dikkat edeýin ha men bir şäýet biraz agyrrak aýdyp duran bolsam, biraz joziýatyna gireýin. Hä indi men şu wagt öz ýanymda diýen sadaka bermek gowy zat. Adamlara men sadaka berseň gowy. Hä indi şu şu manadamy ki sen sadaka bermeli ýöne namaz okuyma gerekkä. Hä men diýen ýüregim arassa bolsa gowy. Hä indi men ýüregim arassa bolsa bolýa namaz okuymasam okuýmaýyn şu manadamy şu. Hä ýani men Wagty dogry zady men bilýän diýen, dogry zady bilýän bolsam, kamyl bilemok şu wagt. Ýagny o äwwelki guruha giripdim men. Ylymsyz aýdyp otyrys gepi. Aý ýüregiň arassa bolsa bolar, ahunjan namaz näme, araza näme, aý Hudaýyň özi geçer, o Hudaýyň haky ahym, bennaň haky bolmasa bolar boýnumda diýen. Ýok on ýalak däl. Din diýeni iki zatdan dogurlanýar. Şu iki zadyň biri bolmasa diniň ýok. O-da näme? Irtibat ba halyk ihsan bi mahluk diýipdir. Ýagny Allah Tagala kulli şi diniş iki zadyň üstünde bina edipdir. Hudaýyň bilen irtibatyň bolup durmaly, kesmella, bendesine-de ýagşylyk edip durmaly. Wa huwa muhsinun. Halanyk ol adam näme? Ihsan etýän adam. Hä, Hudaýyna bagly, Hudaýynyň halkyna-da yhsan etdi ol adam. Bir adama ýamanlyk etmeýär, Pygamber Aleyhissalatu Vesselam aýtýar, Al-Muslimu musulman diýeni, men ol bir adam ike, Salimel muslimuna min yedihi ve lisani. Beýleki musulmanlar şoň elinden dilinden amanda. Ýani oň elinden dilinden zyýan ýetmeýär beýleki adamlara. Bir adam ike merdum azar dä. Bir adam ýeke gybat edip, töhmet gurup, oňa bir dil ýetirip, oňa bir ynjytýan kep aýdyp, onuň-munuň ýüregini döwüp börenok, musulman şu adam. Musulman eli bilen, dili bilen hiç wagtda bir adama zyýan ýetirmeýär. Ýagny şu adama biz musulman diýip aýtjak diýýär. Ýagny ihsan bi mahluk. Allatagala bir adamlara azap berýär, sadaka bermeýän diýip däl. Zekat bermeye diýip-de, şu garyba, işim ýok, ýetime kömek ediň diýip teşwik etmese dagda şoňa heý ora hatar şu adamyň tertibi. Ýani biz dekgat etmeli şuň üstüne. Habardar bolmaly şundan. Bir adam ýetime, garyba kömek edeýil diýip merdumi çagyrmasa-da şuň işi hatar diýýär Kuranda. O kömek etmä dursun. Men güýjüm ýetip dur. Şu güýjüm bilen men näme şoňa kömek etmeli. Allah Tagala maňa mal beripdir, nämeden çürim? Ymtahandan çürim-de. Mal gowy zatmy ka diýipdir. Maly Allah Tagala beli sylap beripdirmi ka diýip pikir etjekmi? Hem her kime mal berse Allah Tagala syladygy bolýar. Onda gürrüň geljek edamasyna. Her kim Hudaýa özüni teslim etse, Hudaý näme diýse, şon bilen bolsa, şo buýruk bilen bolsa, şoňa amel edip gezse, öz başyna özi kelle kesmese, muhsin bolup gezse özi, hä, Hudaýyna bagly, Hudaýynyň halkyna-da muhsin. Pygamber aleyhisselam aýtýar, Malyň bolmasa, millete sataka berip bilmeýän, millete kömek edip bilmeýän diýip gyn görme hiç wagtda diýýär. Ertir bilen sen Çykyp gelýäň öýden bazara garşyn gitjek işme işiň başyna gitjek. Şu barýan ýoluňda musurman doganlaryňa salam berip, musurman doganyňa ýüzüne ýylgyryp gülüp baksaň, şuda sadakadyr diýersiň meselem. Bir musulman doganyň gaýgysyny aýyrsaň, şuda sadakadyr diýer. Bir musulman doganyňa bir gowy söz aýtsaň, şuda sadakadyr diýer saňa. Iki adamyň arasyny yslah etseň, şu-da sadakadyr. Hä, şularyň hemmesini Pygamber aleyhisselam sanap dur, sadaka diýen ätme pul bermek däl. Sadaka diýenim bir gowy söz. Sadaka diýen bir gowy bir adamlar bilen gowy berhorduň bolmak, adamlary ynjytmasyzlyk, adamlaryň ýüregini bir açmaklyk, bular sadaka. Hatman men aýo falanyýa pul berenak diýip ony beýdip bermeli däl. Ýok, Pataka diýeni şulaň hemmesine gowy ahlagy bolsa boldy. Ýöne şundan öňünçä Ýustim Gonşagu ilallah. Hudaýa teslim bolup duran adam bolmaly. Hudaýa teslim bolman bir adam kulli dünýäni kulli dünýäni üýşüripdi adamlara paýlasa waqf etse bu adamyň peýdasy ýok onsynyň. Kän aýtýarlar-da şu wagt Aý, biz-ä diýýär, Hudaý razy bolsun diýip berýäk diýýär. O kafirler bu zatlarda işi ýok diýýär, berip dur diýýär ola diýýär. Aý, şu gürrüň ştada-da. Gürrüň ştada. Biz şu Hudaý eýesi diýýäk, tamam zatlaryň eýesi. Sen eýäňi razy etjekkä özüm hoş bolaýyn diýip berseň, muň peýdasy ýok, mundan çörek çykmaýar saňa. Eýe razy bolmaly senden. Sen muň tüwin ber, eýäň razy bolsun. Özüm bir razy boleýin, özüm hoş boleýin diýip-de, merduma kök edeýin, at gazanaýyn diýip-de, hä, men bir ýerde filme düşeýin, men bir ýerde aksim çekilsin, aý, maňa haýyr diýsin-le, maňa bir pul berýän, kömek etsin diýsin-le, ýok, mundan çürim-de. Ýuslim wejhehu ilallah. Halys Hudaý üçin etdi, näme iş etse ol adam. Her haçan şu etdiýin işleň halys Hudaý üçin bolsa, şeýtan hiç wagtda saňa nufuz edip bilmeýär. Biz olakal bir zäfimiz şi, şeýtan bize nüfuz etýänligi şundan çürim ki, ibadetlerimiz, etýän işlerimiz halys Hudaý üçin däl. Ýani etýän işlerimizde başga kişilerde göwnüni göräýek kädi wagtlar. Ýa öz razylygymyzyň yzynda gezýek. Ha öz özümiz içimizde bir aý men bir heý ora kömek etýän adam ahym diýip ýüregiňize şu gelasa sen o ameliň hiç bolýar kullan. Takabbur etseň, aý men berip goýan millete, ku men kömek etýän, haýrym ýetýä, aý o bidöwlet dagy gezip görşüne hiçime haýry ýetenak, özüne-de harç edenak diýdiňmi, o kull eden ameliň hiç etdirgen. Bereňde şu zady sadakany merduma kökezeýin diýip berdiňmi, kull beren zadyň hiç etdiň. Bereňde ol adamy sen ertäki gün agzyňa aldyňmy, aý sen näme meň berip beren çöregim men oňup börendirin diýdiňmi, Kulla takaň hiç etdiň sen. Sen her haçan tatakaňy şu berýän zadyňy etýän ameliňi fakat Hudaý üçin halys Hudaý üçin Hudaý razy bolsun diýip berseň şonda şuň arzyş tapýar. Ýogsam bi hiç bir arzyş ýok. Ýöne puluň sen ýere dök haram edip duran adam sen. O tatakany bereňden bermäň. Näme diýip? Şol biziň musulman adamyň namaza duranda halys lillahi taala diýip durýar. Ha fakat halis Hudaý üçin diýen, eý bar Hudaý riýa gelamasyn ýüregiňe. Ha etdiň okyýan namazynda riýa gelamasyn. Arazada riýa ýok ha. Näme diýip şony hiç kim görmeýär arazany, bilmeýär. Sen gezip ýörşüň hiç kim bilmeýär agzyň araza mı araza däl mi. Ýöne şu etýän amellerimizde habardar bolaýlyň. Farzlarda riýa ýokdur, muňa hyýalyňyz rahat bolsun. Farz namazdan gorkmada gel mesjitde okyýalyň. Näme munda riýa ýok. Goý merdum görse görsün. Ha merduma kökesden köke. Munda riýa ýok. Zekat bereňde ber. Goý merdum görsün. Riýa ýok munda. Ýöne sadaka bereňde, nefil namaz okaýaňda bularda habardar bol. Başarsaň gabatda etjek bol bu işleri. Bularda riýa gelýändir adama edafyrak işlerde. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Urwat diýeni Şuleýmanyň tapy bar. Şu ýanak zada orwat diýilýär arap dilinde. Orwat diýeni şi. Hä şu adam her haçan Hudaýy halys Hudaýy ybadat etse, etýän işi fakat Hudaý üçin bolsa we Hudaýyň bendesine ihsan etse, ýartylada mu'min bolsa diýip aýdypdyrlar, musulman bolsa, hä şu adam indi tutan ýeri he wara gaýym ýerdir. Oň tanafy bilen guýa sallanamy diýýär, çüýrükdir ha oň tanafy diýýär. Hä bi çüýrük dä. O şeýtanyň tarapy çüýrük bolýar. Şeýtan seni bir däne guýa oklaýar, yzyndan-da üstüňden gömýär seni. O şeýtanyň etýän işi. Ýöne bir tanap aňyrsy gaýym, sen her näçe asyl, her näçe sallan mundan, bir tanap seni çekip çykarýar. Mundan gorkup görme, agramyň her näçe bolsun, gorkma. Hä, bir seni çekip çykarýar. Aňyrsy gaýym, aňyrsy güýçli. Wesf kadyýeni arap dilinde ismi tafzil diýip biz. Ismi tafzil diýen bir zady hemme zatdan ýokarrak, beterräk diýip aýtýan. Wesf kadyýeni gaýymrak. Ýani sen her näçe gaýym zady öz zehniňde ferz et, sen bokser mi sen gaýym diýen. Şondan-da gaýymrak. Dünýäde iň gaýym zatdan-da şu tutan ýoluň gaýymrak diýip, muň aňyrsy bir kesilmek, aňyrsynda bir gomrah bolmak, aňyrsynda bir garaňkylyk bolmak ýokdy. Saňa bir ferz et, şu wagt bir däne talap goýupdyrlar ustadan, şu bir garaňky ýerden, bir işim ýok pärtgaň üstünden seni geçirýär diýipdirler. Hä, şu talapa indi sen Şeýtanyň bir talapy bar, Hudaýyň bir talapy bar ustadan. Şeýtanyň tanapy orta ýolda gyrylýar, gaçyrýar seni. Ýöne şu Hudaýyň tanapy sen her näçe şundan asylly git, şu ýoluň git sen, seni derä gaçyrman geçirýär aňryk. Ýa şu Hudaýyň goýan tanapy bize, Hudaýyň goýan dästgiresi bize. Her kim Hudaýa halys ybadat etse, bendelerine ihsan etse, şu adam gaýym bir ýabyşmaly ýerden ýabyşandyr we ilallahi akybatul umur. Hemme zadyň agybaty näme Hudaýa barýandyr. Inçe ýagşy bolda gez, çe teleke bolda gez. Şu dünýäde her jüre gezseň, ahyrda sen öwrülip barjak ýeriň, gidajak ýeriň ýok. Hudaýyň huzuryna baryp durjaksyň. Ýagny her ýere gitsen, her jüre ýaşa şu dünýäde. Halan jüräň ýaşa sen şu dünýäde. Ahyrda öwrülip ýene barjak ýene şu Hudaýyň huzury. Hudaýyň huzurynda hazır boljak sen. Ha edi ber diýe näme etseň. Awyňa jydasaň muň ýaşa diýip tutuplar. Sen eger özüň şu awyňa jydap biljek bolsaň muň ýaşa edi ber teleke işi. Hem muňa bir adam zor etmeýär saňa. Zor ýok. Öz ygtyýaryňda sen. Allah Taala adamy ygtyýarynda goýupdyr, geçen jelesede aýtdyk. Adama ygtyýar beripdir. Eý bendäm, seni men ygtyýaryň bilen gelip men tanymaklygyny isleýän diýipdir. Başar ýetdim, seni de başyň eňdireýin, mejbur edip öz gafyma ýykaýyn diýsem başar ýetdim diýipdir Allah Taala. Ýöne men senden ygtyýaryň bilen gelmäni isleýän diýýär. Özüň söýüp, aşyk bolup gowy bolup gelmäň isleýänini. Hä öz indi özüňe galypdyr. Sen hulasa sen maksadyň belli. Şu maksat belli seň öňüňde bar. Bir men hesapdan bir gabatdan geçerin, birine bir bukunyk geçerin, ýa meň pulum meni partibazi bolar, ýa işime reşwe berip geçerin, ýok bu gürrüň ýok o taýda sen ahyrda öwrülip her ýere gitseň-de ýene öwrülip şu Hudaýyň huzuryna barjak, ondan soň hem öz hesabyňy eý bendäm çepde goý diýip aýtýar Allah Taala. Etýän emellemizde, kepleýän keplemizde, hatda birje keleme hiç bir sözi agzyndan çykmaýa meger ki iki däne ferişte ýazyp dur diýýär şon Allah Taala. Biz şar saat sen saniýe we saniýe etýän işden durwiniň eteginde durwin hemmeni zahir edip dur. Öljek bolup durka adamyň gözüniň aňyndan bir lahza geçýär şula Şo mukellef bolan kiçijik wagtyndan tä şo öljek wagtyna çenli näme iş eden bolsa diýe bir lahzada şo öljek bolup durka şo gözüniň öňünden geçýär. Şo tada bilýär nirä barjagyny özi. Şo tadan hesap eline gelýär. Kyýamatda o tada meýdany mahşerde hazir bolanda Ilallahi akibatul umur. Ha Allah tagalaň Huzuryna barjak hemme zatla şo sada şu film seň öňüňde başy. Hä şo bir olakam monitorda goýýala sen indi eden işleriň ýeke ýeke sana kökez ýere sen şu işleri edendiriň ha diýip. Elem ýa'lem bi ennallaha ýara diýip aýtýa Allah taala. Aý Allah taala görýänini bilmeýärmi şu adamlar. Tamamy etýän işlerini görýänini bilmeýärmi şu adamlar. Hä görýä ki hesaba da çekýä ondan taýyn öz hesabyny çek doý. Hazrat Omar aýtýar, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hesaba çekilmeden öňçe özüňiz hesaba çekiň. Her gije Hazrat Ömer öz oturyp hesap etýänmişdik. Men şu gün erteden bäri näme işler etdim? Bir hata eden bolsa, bir işim ýok, bir lagzyş bolan bolsa, şonda özüni toba edipdi, şu zada Hazrat Ömer Allah Tagaladan bagşyda diýip dileýänmişdi. Dogry ýoly intihap ediň, hiç gorkmaň. Ýa işim ýok döwüreňňäkle dogry gezmeýe, jamiedäkile dogry gezmeýe diýip hiç gork kyn görmäň ony. Hä, goý edibersinler näme etjek bolsa. Aý saňa bir ýamanlyk edipdir, seň ýüregiňi döwüpdir, seň malyňy alypdyr, zorlap seň hakyňy iýipdir, seň bir ýerde işim ýok hyýanat edipdir saňa. Saňa bir zyýan urupdyr, a ýeriňe zyýan urupdyr, janyňa zyýan urupdyr, işim ýok, malyňa, abraýyňa zyýan urupdyr, saňa bir biderek bir ynjytýan söz kepläpdir, bulaň hiç haýsy seni narahat etmesin. A teleki iş etýänler seni narahat etmesin. Eý, hemsaýaň biderek teleki bolupdyr, seni narahat etmesin. İleýne merji'uhum. Olaň öwrülmekligi bize garşyndyr. Sen gaýgy etme. Hä, sen dogruja boluna gez. O adamla saňa ýamanlyk etse, sen gaýgy etme. Ýa ol adamla dogry gezmeli diýip gaýgy etme sen. Ol öwrülip bize geljekdir. Fenunabbiuhum bima amilu. Şu gelenlerini biz köke ederik olara eden işlerini. Gözleriniň öňüne getirerik şöýde. Eý bennam, sen şu taýda azdyň. Sen magrur bolduň. Sen falan hemsaýaňa ezýet berdiň. Söwja hemsaýaňa malyna, abraýyna zyýan berdiň, janyna zyýan berdiň, kast etdiň sen. Sen teleke niýetiň bardy şoňa. O taýda men hesap çekerin diýip şeýtdirip ýazypdyr. Eden işini men gözüň öňüne getirerin, kök ederin. Innallaha alimun bizatis sudur. Heýwara gorkmaly zatçy. Gorkmaly zatçy. Bir adamma biz özümiz şu wagt gezip gören ýerimizde meselem şaýat seň zahyran etýän işleriňi şaýat bilsek. Aý bir adamla bolýa ýüregi telekede bolsa zahyry gowy. Aý muňa biz ynanýak. Aý gowy adam diýip aýtýak. Ýöne Allah Tagala munýanak däl. Allah Tagala ýüreklerdäki zady bilýär. Aý, ýürekdäki zady bilýän Hudaý bar. Sen fakat zahyryň bilen aňlap bilmeýäň o Hudaýy. Aý, men niýetim haý rahym diýen kişi bolup da teleke işleri edip gezip böle. Heýan syýanak bäş wagt namaz okypdy, merduma hyýanat edip gezip böle. Bäş wagt namaz okypdyr, onuň munuň gulagyny kesip be, onuň munuň yzyndan her bir iş edip be. Hä, bular ýa berlen mes'ulyýetini dogry boýun almaýar, Bu adamla jamyä zyýan bolup dur bu adamla zahyrynda bir gowja adam aý bir musulman adam kän gördük de biz kän görýek şu wagt mutasyfana sakgallan börükden suw istifa edildi bazarda kän görýek sen adamlar allamadan çürüyim gelýän näme bir gowja owadan sakkal goýýa bir gowja börük goýýa kellesinde Böwrüjenini gyşardyp, osam, O merdumuň nirde men gulak kesip bilerin? Hawa, yslamyň adyny zaýalaýar bu adam. Yslama zyýan urýar bu adam. Erteki gün adamlar diýýär, O, göreň, musulman edip bö şu işi diýýär. Mesjitlerde namaz okyp bören adam ne edip bö şu işi diýýär. Hä, bäş wagt namazy mesjitden galman gatlap bören adam ne edip bö şu işi diýip, adamlar allanýar. Yslama bet bin bolýar. Hä, bu adamla edibersin. Allatagala oň ýüregindäkini bilýär. Oň ýüreginde teleke niýeti bar. Ýa'lemu hainatal a'yun we ma tuhfis sudur diýipdir Allatagala. O Hudaý hyýanat etýän gözleri-de bilýär. Sen gözüň şu wagt bir ýeri gözläňde şaýat merdum bilmesin sen o gözüň hyýanat bilen gözläp duranyny. Ýöne Allah Tagala şu hyýanat edip duran göz-de bilýä, we ma tuhfis sudur, o ýüregiňdäki sen basyryp goýan zadyň-da bilýä. Ýüregiňde näme basyrsaň basyra, mahvi etseň eda. Ýüregiň sen Hudaýyň öňünde açyjak dur sen, bellije zat o. Ýa ýagtyja bir zat bi. O ýürekdäkini biz bilmeýäk, Hudaý bilýä. Ol men ýüregim teleke bolsa şo ýerde Hudaýdan gorkaýyn. Hudaýdan gorkaýyn. Şu ýüregimi arassalajak bolaýyn. Allah Taala ýürekdäki zatlary bilýändir. Ondan saýyn bir adam gelip saňa ýamanlyk etse, bir adam jamyýete hiç kim bilmese, hemme kişi gowumyka diýýär. Ýöne saňa zyýany ýetip be, olam sen teleke bolýaň milletiň ýanyna. Hem merdum diýýär, özüňdendir diýýär, bu takdyr özüňdendir diýýär. O gowy adam ki diýýär, o bäş wagt namaz okyp gören adam ki diýýär. E sen niýe teleke gezýäň, sen dogry gezeňak diýýär. Ony Hudaý bilýändir, sen gaýgydyp görme hiç wagtda. Biraky gamyş ýalak bir zadyň üstünde ýaty. Ozam mübärek böwrüne şoň jaýy galypdyr diýýär. Adam bir gatyrak zadyň üstünde ýatanda bir çuwalla bir zatda jaýy galaýa böwründe kärräk ýatsa. Peygamber Aleyhisselamyň böwründe şoň jaýy galypdyr. Şonda Hazret Ömer aglamyşlap aýdypdyr ýa Resulullah. Kesra, Kesra bellije Iranyň patyşasy. Gaýsary Rum bellije kapyr. Dünýäde iň teleke adamlar şula, nagat adamlara zulum edip gan döküp duran adamlar şula. Ýene näjre tagtlarda ýaşaýarlar, näjre asaýyş refahda ýaşaýarlar. Sen Allahu tebarek we taalaň iň söýen bendesi. Sen gelip gamyşyň üstünde ýatyp, seň böwrüňde gamyşyň jaýy galyp duýýar Resulullah näjre bolýa bi. Şonda Pygamber Aleyhissalatu vesselam aýtdy diýe, Eý Omar, o dünýä şolaňky goý ola etsin, goý ola asaýyşda ýaşasyn, bize ahyret bolup olara dünýä bolsa bolmaýamy? Ahyret biziňki bolup dünýä olaňky bolsa bolmaýamy Omar diýip, Pygamber Aleyhissalatu vesselam şeý diýip aýtdy diýe. Azajyk dünýäde ola hoş geçirsinler goý. Goý ola Haram iýerler, reba iýerler, zamal iýerler, hoş geçirsizler, ewe gitsizler, goý. Hä, sen kynçylyk çekmeň, halaldan aýrylmajak bolup, haram goşmajak bolup, sen ewe gidip bilmändiň, pişraft edip bilmändiň, sen gorkma. Sen şu ýoluňda gaýym dur. Allahu tebarek we taala saňa otagda bu dünýäden näçe ha beraber gowrak zat taýýarlap goýupdyr saňa. Dünýäde kafir bilen musulman deň hemmesi istifade edip dur şu dünýäden. Ýöne o ahyretdäki nygmat fakat musulmanyňky ondan kafir haýyrlanyp bilmeýär hiç wagtda. Sen bu ortak mallygyňy goý olada istifade edip gezsin. Ahyretde sen fakat özüňe has bolan bir zat geljekdir. Sen şondan üçin taýýarlyk gör. Goý bir azajyk dünýäde hoş bolsunlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Et-dünýä Allahu tebarek we taala aýtdy, Eger musulman, azajyk musulmanlar kafir boljak bolmasatdy, Men şu kafirleň hemme zadyny gyzyldan, kümüşden goýartdym diýip öýleriň zatlaryny. Ve in kullu zalika lamma mata'ul hayatud dunya vel ahiretu inde rabbika lil muttaqin. Bu zatla gyzyl kümüş näme diýip öwreniň hemmesi bu dünýäň mataty, dünýäň mallary. Allah tagalaň ýanyna agramy, şu dünýäň agramy hemmesini üýşürseň şu malynyň, şyň agramy eger bolsady jenaha ba'udatin, bir çybynyň ganaty ýanjak arzyşy bolsady Hudaýyň ýanynda, dünýä tamamy daraýylary bilen eger Hudaýyň ýanynda bir çybynyň ganaty ýanak arzyşy bolsady, mä saka minhä käfiran, Şerbete meýil äpede. Allatagala hergiz bir kafyra bir owurdym suw-da bermert şu dünýäden diýip. Ýagny şu dünýäni tamam kafyrlaryň ygtyýaryna goýupdyr Allatagala, ýahudileriň ygtyýaryna goýupdyr. Goý ola haýyrlansyn diýipdir. Nämeden çürim? Şol şu dünýä Allatagalaň ýanynda bir çygynyň ganaty ýanjak arzyşy ýok. Arzyşy ýok Hudaýyň. Hudaýyň ýanynda nämäň arzyşy bar? Takwaň arzyşy bar. Inne akramakum indallahi atqakum. Malyňyz känrägi-de Allah Tagalaň ýanynda sylag alyňyz. Haýsy biriňiz takwarak bolsaňyz Allaň ýanynda sylag aldyryňyz. Şony heý görä, dykgat etmeli, bu kafyrlar bir azajyk bu dünýäde hoş geçirip ýaşarlar, ýöne yzyndan näme oň? Sümmenaztarruhum ila azabin galiz. Olar heý görä bir şedid, bir sagt bir azaba garşy äkiderik diýýär Allah Tagala. Goý haram bilen öwüssin. Hä sen haram iýmejek bolduk goý yza galsaň gal. Ýoldaşyňdan deň duşuňdan goý yza gal. Hä garypçylyk çek, açlyk çek. Hiç işgäli ýok. Bu dünýä meger nagat ýaşajak biz şu dünýäde. Ahyret diýen ebedi. Biz eger ahyrete ynanýan bolsak, eger şu hesap-kitaba, beheşde-jähenneme ynanýan bolsak, onda bize bu dünýä bir zerre arzyşy bolmaýar. Bu dünýäni faqat biz abzar diýip gözlemeli. Hedef, maksat diýip gözlemeli. Ha bir maşyn şu dünýä, maşyn seni hedefiňe ýetirmeden çürim. Bu dünýä sen maşyny özüne bir aşyk bolup öz ýüzüne çykýazmeli. Habardar bol eliň, imanyň jaýy ýürekdir. Ýani şi sözleň täsirini biziň ýüreklerimizde otursyn. Bizä aýtmasyn aýtýak. Täsirini goýdurmak Allahu tebaraka we taaladan. Belkim Allah taala bize bir towfik ibersin. Ki şu näme zatdan Allah razy bolsa biz şoň yzynda gezeýli. Hemişede dogamyz şu bolsun eý bar Hudaýa. Men dogry hedaýata düşemde soňra, dogry ýola düşemde soňra meni gumrah etmäwer. Meni şu dogry ýolundan aýyrmawer.